เดี๋ยวเราสวดศีลแปดหน่อย หน้ายี่สิบเอ็ดครับทันธรรมยังติสรณะคมนะปาทังธนามเสพุทังสรณังขาจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะธรรมังสารนังขจามิ ข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสังฆังสารนังกัจจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะทุติยามพิพุทธังสารนังกัจจามิแม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ สุติยามปิธรรมังสารนังกัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสุติยามปิสังฆังสารนังกัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะสาติยามปิพุทธังสารนังกัจฉามิ เมื่อครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะสาธิยังปิธรรมังสารนังกัจจามิแม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสาธิยังปิธรรมังสารนังกัจจามิแม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะ นธรรมยังอัฏสิกาปทะปาทังพนามาเตปานาติปาตาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาจินนาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว อารามัจริยาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันไม่ใช่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงโยราเมรยามัจจปมาทธานาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราและยายอันเป็นที่ตั้งของความประมาท วิการโภชนาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการ นาจีตาวาจิตาวิสุขัสสนาอาราคันธวิเลปนะคารณมันธนาวิภูตนาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพ้อนำการขับเรการนนตรี การดูการเล่นชนิดเป็นค่าศึกต่อผู้ศน การทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกินและเครื่องปัทาโอญาสยนามหาสยนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่